Vai! Vai! Vai! Tô tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo, eu, eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180. Ganhou meu cordão, e teve orgasmo com Invicta. E deu uma frisada das três listras do Adidas. No bolso aquele placa, passantinha virada da vara. E se eu te chamar nas tá, tá, ideias, tá, é, o resumo vai ser na minha casa. Banheiro e hidromassagem, hoje tu tá perdida. Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista. É Vem junto com o elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Vem junto com o elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Segura a nova geração, mais um, um dos Vai! Vai! Vai! Tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo, eu, eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180. Ganhou meu cordão, teve orgasmo com invita. E deu uma frisada das três listras do Adidas. No bolso aquele placo, passantinha virada vara. E se eu te chamar nas ideias, o resumo vai ser na minha casa. Banheiro hidromassagem, hoje tu tá perdida. Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista. Vem junto com o Elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Vem junto com o Elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Segura a nova geração, mais um. Vai, vai, vai, vai, vai, vai.